العالمين وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Ehli Sunnetit dhe gjithçka çka vjen prej dersit të sotshëm e andej janë gjithë shembuj dhe fotografi të shirkut. Ngase kemi thonë se shirku ka definicionin e vet, i cili është drejtimi apo kushtimi i dikujt tjetër pos Allahu xhelle ve ala një send çka i takon veç Allahu xhelle ve ala. Kjo është definicioni ma i thjeshtë për me majtë mend çka është shirku. Dush me kuptu se gjithçka çka i takon Allahu xhelle ve ala nuk ka mundësi dikujt tjetër m'iu drejtue Dhe prej kësajna ma e madhe është adhurimi i Allahut xhelle ve ala Dhe përmendi hoxha hadithin ma madhështor I cili e shpjegon se çka domethonë La ilaha illallah Ku ka thonë Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem Men kale la ilaha illallah ve kefere bima ju'bedu min dunillah dehalel xhenne Apo usime demuhu ve malu. Kush thot la ilahe illallah dhe ban kufër dhe mohon gjithçka çka adhurohet pos Allahu xhelle ve ala, mbrohet gjaku dhe pasuria e tij. Mbrohet gjaku dhe pasuria e tij. Dhe dijetarët kan thon në këtë hadith ka demant për dy grupe. Para se me hi n'te është mirë me e përmend këta. Kan thon dijetarët qi ky hadith është demant për dy grupe. për grupin ekstrem dhe për grupin neglizhent, të cilët quhen sot gulat, ekstremat dhe murxhie. Qysh është demanti, kanë thonë dijetarët. Sa i përket ekstremave, kjo hadith ju ban demant. Pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë men qala la ilaha illa allah wa kafara bima yu'badu min dunillah, kush thot la ilaha illa allah dhe ban kufër mbi ata çka adhurohet Pos Allahut mbrohet nderi, pasuria dhe gjaku i tij. Gulatat qysh e shpjegojnë kët fjalën la ilaha illallah, thojnë dhe ai duhet me bo kufër mbi çdo njeri çka adhuron tjetërkan pos Allahut. Ndërsa Pejgamberi alejhi selam ju ka bo demant. Ka thonë jo njeri, po ata çka adhurohet. Ndërsa ka dallim mes atij çka adhurohet dhe ai çka adhuron. Ka dallim shumë të madh ka mes njeriut Çka e adhuron dikan tjetër Dhe ai i cili i drejtohet adhurimi atina Pejgamberi alejhi selam thot Me bo kufër mbi ata çka adhurohet Atij me i thon nuk t'takon ty adhurimi Ndërsa ky personi Këtu nvaret Nëse është prej teksteve të qarta të preme me ixhma atëherë është obligim edhe mohimi këtina Përndryshe jo Përndryshe jo Kjo është demant ekstremistave. Këtë hadith mbane mend që kjo është prerësja në këtë mesele. Dhe demant xhehmive dhe murxhive të cilat kanë thonë hadithi deri në mes. Men kale la ilahe illallah deri qëtu. E ma n'a ton? Jo, s'ka. Nuk e shpjegoi manaton. Wa kefara bima ju'bedu min dunil-lah. Dhe ban kufër mbi gjithçka çka adhurohet pos Allahut. Që tina i pranohet la ilahe illallah. Ata thonë jo veç shprehja la ilahe illallah. E kjo është palca e irxhajës dhe palca e asaj çka i konvenon shejtanit. Andaj ky hadith është prerës në këtë mesele se fjala la ilahe illallah dhe i përmendëm shtat kuptimet e fjalës ilah, që domethonë i adhuruari absolut, që nuk i drejtohet askujna adhurimi pos Allahu xhelle ue ala dhe mohimi i tagutit. apo të ngjashme me këto çfarëdo qoftë për me ngrit sprovën belanë e cila të ka godit për mos me godit diçka prej mësyshit a sehrit a kujt diçka prej sprovave apo pasi e godit m'u shërue pra prej shirkut thotë hoxha është me i vendos disa halka në xhahilijet të pejgamberit sallallahu alaihi sallam në kohën e tij para se me ardh sallallahu alaihi sallam arabët kan pas zakon Kur kanë dasht mos me kap mësyshi, qoftë njeri, apo kafshë, apo shtëpi, apo diçka e bukur, çka do të me rujt ata, ato kanë përdorë si sende prej prallave dhe legjendave dhe miteve që i kanë pasë. Kanë vendosë kafshës për shembul ndonjë lloj halke, prej hekurit, apo prej bakrit, apo prej altonit dhe kanë thonë kjo e mbron nga të goditmit e mësyshit. Hoxha thotë kjo është prej shirkut. Kjo është prej shirkut. Apo penjve të ndryshëm. Kanë përdor penj, i kanë rregullu mirë, dhe ja kanë vendos, ose fmijut, ose njeriut të madh, ose deves, ose asaj karocës kur e ka pas, çkado të qoftë që ka dash mos me godit diçka prej mësyshit, ja ka vendos ata duke mendu se kjo e run prej goditjes të mësyshit. Hoxha thot kjo është prej shirkut dhe këtu minesh-shirki tham prej llojit të shirkut ngase nuk është krejt shirku shirku ka definicion cili është ai po e përsërisim shpesh që të ngulitet n'kryet çka është definicioni i shirkut çdo send Çdo cilësi, çdo veçori çka e ka Allahu xhelle ue ala, i drejtohet dikujt tjetër. I ipet qoftë edhe një pjesë dikujt tjetër, ai vetëm se e ka bo ata ortak me Allahun xhelle ue ala. Ortak me Allahun xhelle ue ala. Ngase Allahu ka shumë emra. Allahu ka shumë emra. Andaj edhe ka përmendë Allahu emrat e tij në Kur'an. Për mos me ja drejtu ato emra dikujt tjetër. Për mos me ja drejtu ato emra dikujt tjetër po përveç Allahut xhelle ve ala. Andaj kjo ka lidhje me kjo kaptin ka lidhje me shkaqet. Domthon ky keqkuptim i këtyne sendeve apo ky manipulim prej anës shejtanit, të cilat ja u ban njerëzve, të cilat janë mendjelehtë dhe s'e njofin fejën Allahu xhelle ve ala, është prej asaj se Si i kuptojnë shkaqet? Sebepet. Si i kuptojnë sebepet? Sa i përket sebepeve, njerëzit janë të ndamë në tri kategori. Në tri kategori. Dy kategori janë të devijuara dhe një është mesatarja. E para kategori e devijuar është ata të cilët thonë s'ka sebepe hiç. S'ka sebepe hiç. Krejt është me kaderin e Allahu xhelle ve ala. Dhe s'kan mundësi me kuptue se edhe sebepi është prej kaderit Allahu xhelle ve ala. Grupa e cila quhet El Xhebrije. Çka do të thonë El Xhebrije? Njerëz të cilët thonë ti a i merr shkaqet, a s'i merr, s'ka lidhje hiq, s'ka lidhje hiq dhe nuk lun rol në ndryshimin e sendeve aspak. Allahu xhelle ve ala ta cakton ti edhe gjynahin, Edhe xhehenemin. Ta cakton ose si doni sevapin, veprën e mirë dhe xhennetin. Pra faktikisht Allahu xhelle ve ala të ban dhunë ti. Sipas këtyre, se sebepet s'kan lidhje këtu kurrgjë. Vullneti i njeriut s'ka këtu kurrgjë tek ata njerëz. Se s'kan mujt me i bashkue tekstet. Sebepet, këta njerëz i mohojnë në mënyrë totale. Kjo është grupë e devijuar. Sebepet kanë rol të caktuar. Grupa e dytë është gjithashtu e devijuar, të cilat i bojnë ata sende çka s'janë sebepe prej sebepeve. Edhe kjo është prej të cilave mundet njeriu me ra në shirk. Domethonë, Allahu xhelle ve ala, për shembull, ka caktu sende, nëse e vepron dikush ata me lejen e Allahut, ndryshon gjendja. Sikur për shembull, Allahu xhelle ve ala ka thonë për mjaltin, fihi shifaun lin-nas, në mjalt, ka shërim për njerëzit. A është sebep? Po sebep. Kush e çon shërimin? Allahu xhelle ve ala. Madje rukja, që ka, përme, ka me përmend hoxha. Me ja lexu Fatihan, Është sebep apo? Allahu xhelle ve ala e dërgon shërimin. Mirpo kjo kaptinë nëse çelet dhe futet diçka s'është në këtë kaptinë, atëherë qaj sendi çka Allahu s'e ka caktu sebep. Nëse njeriu e ban si sebep bjen në shirk. Unë po du me ja lon rregullën para se me i përdor llojet e shirkove. Kjo hallka është prej llojeve. Mirëpo dush me kuptu definicionin. Se nuk është kusht me var hallk. Ka shumë sende të cilat janë të modernizume sot, janë prej këtij llojit nëse ti nuk e di. Nuk është me rëndësi me kuptu llojin, një, një lloj, po është me rëndësi me kuptu definicionin. Çdo sebeb, çka Allahu s'e ka caktu sebeb, dhe njeriu e merr për shkak, për sebeb, atëherë bjen në shirk. Atëherë bjen në shirk. Dhe ky lloj shirkut është dy llojsh. Nëse mendon se ky sebeb ndikon pa pa fuqinë e Allahut, po direkt ndikon ky bahet mushrik del prej feje. Pra e merr një sebeb dhe mendon se kjo e run prej të këqijave apo ja largon shërimin, nëse mendon se ky sebeb Allahu s'ka dorë, direkt si ta përdore kjo ndikon, kjo është mushrik i madh. Kjo është shirk i madh del prej feje. Nëse mendon se kjo është sebeb vetëm, edhe pse Allahu s'e ka caktu sebeb, po thotë kjo Allahu e ka ndorë, si dojë Allahu më shëron, si dojë nuk më shëron. Si dojë Allahu më runë, si dojë s'më runë, mirëpo unë vetëm e kam marrë këta mjet, atëhera kjo është shirk i vogël. Është shirk i vogël. E pse është shirk i vogël? Se Allahu s'e ka caktu qëta sebeb. Nuk e ka caktue këta sebeb, andaj Ehli Suneti janë mesatarë. Ehli Suneti janë mesatar, ata e dinë se çdo send është me caktimin e Allahu xhalla wala. Çdo send kur dojë Allahu kun feyekunu. Allahu ka thonë idha arada shay'an kur Allahu do diçka veç thot kun feyekunu. Veç thot bahu dhe bahet. Veç thot bahu dhe bahet. Dhe kjo është vërtet absolute. Dhe gjithashtu ai është Allahu xhalla wala që ka caktu sebebet. Ai është që e ka çu, çu shërimin te mjalti. Ai e ban shkak Fatihan dhe rukjen dhe leximin e Kuranit, njeriu pasi që është i sëmur dhe i ka simptomat krejt smut, të cilat tregojnë se është njeriu i smut, pas leximit Kuranit që cohet dhe i largohet sëmundja. Kjo është shkak, Allahu e ka caktu. Mirëpo ai i cili e shëron njeriun është Allahu xhalla wala. Dhe Ehli Sunneti thonë kjo është shkak, nuk ndikon vetvetiu, po ai i cili ja ka dhënë ndikimin është Allahu xhalla wala. Dhe tham gjithashtu se edhe këto sebebe duhet me kon me tekste, me pas cek Allahu apo me pas cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot hoxha dhe argument për këtë çështje se çdo send çka Allahu s'e ka caktue si sebeb për t'u rujt nga e keqja apo për t'u shërue nga e, e cila ndonjë sëmundje e cila të ka godit ka thonë Allahu xhalla wala kul afara'aytum ma tad'un min dunillah thuaja e shifni ata çka e lutni pos Allahu xhalla wala in aradani Allahu bi dhurrin Nëse do Allahu me mgodit me ndonjë të keqe, hel hunne kashifatu durri, a kanë mundësi ata me ma largu të keqen? Allahu ban pytje retorike. A i shifni këto çka i lutni pos Allahu gjellewala? Pra shikoni, e ka për qëllim putat, edhe këto hallka që i kanë përdor, edhe çdo sen që i kanë përdor prej shirkiateve, qoftë i vogël apo i madh, Allahu ban pytje. Shikoni thot këto putat, Dhe këto çka i adhuroni pos Allahu xhalla wala. Nëse do Allahu me mgodit me të keqe, a mundën këto me nal Allahu? Allahu ban pyetje retorike, pra s'kan mundësi me nal. Se edhe mushrikët e kanë ditë se Allahu kur do diçka s'ka kurkush me nal Allahu xhalla wala, s'ka mundësi. S'ka mundësi, andaj pejgamberi kur e ka vetë një bedevi. Sa zota i ki, ka thon 7. Ka thon 6 i kam n'tok, njan n'qiell. Ka thonë a ban të një pytje Nëse do ai n'qiell me të godit me diçka A kanë mundësi këto gjash me, me nalë ata Ka thonë jo Pra edhe mushriku e ka ditë se Allahu është ai absoluti i cili, po këto i ka pas ndërmjetësa. Andaj Allah thot: "Hel hunna kashifatu durri?" A mundën pasi Allahu të ka çu të keqe? A mundet qajo hajmalia me ta hek të keqen? S'ka mundsi. Tha, E kam vendos këta prej sëmundjes të dobësisë që kam, çka m'ka rrok. Wahina, arabt i kanë thonë, kur njeriun e rrok ose epilepsia, ose një sëmundje cila ja, ja, ja vështirëson frymarrjen. Thjesht dobësohet shumë, ligështohet trupi edhe është i, i, i pafuqishëm, e ka kapë këtë sahabi, a sahabia s'e ka tregu kush është personi, Ti e ki vnu për me ta largu sëmundjen, kjo nuk të shton qetashka vetëm se sëmundjen. Ala ma shumë ta shton dobsien. Fe inne ke lau mutte we hije alejk, ti me bo me vdek në qëkëtë gjendje, e ti tu e pas t'vesht këtë hallk, ma eflehte ebeden, kurr s'ki mundësi me shpëtue. A shikoni rrezikshmërinë? Njeriu ka mundësi nganjëherë nuk e din dikën se çka do me thonë ajo. E ka përdor me një sevep dhe me një arsye caktume. Mirëpo Pejgamberi a.s., këtu, saqë hoxha ka me përmend, ngase kjo prej haditheve të cilat argumentojnë për mos arsyetimin me injorancë, ngase ka qenë sahabi, sahabi i cili e njeh fejën e Allahut Gjellewala, e ka pas hallkën n'dorë, ka mendu që i ndihmon, Pejgamberi a.s. tha hiqe, Madje me pas vdek ti me qëketa në dorë, s'kishe mundësi me shpëtu kurr. E këtu ku është arsyetimi, me pas thonë ky sahabiu, o, ja Rasulullah s'e kum dit unë. A ka pas mundësi me thonë këta? Ja Rasulullah s'e kum dit unë, po nuk tha kështu. Madje as Pejgamberi a.s. s'tha, ti nuk e ki ditë. Ti nuk e ke ditë, madje sahabiu me pas ditë nuk e kish vendos. Po se ka ditë se është kjo prej sendeve të cilat janë shirk të vogël. Shirk të vogël, tha heke, largoje se kjo nuk t'sjell tye dobi as pak. Pastaj thot hoxha dhe nga Ukbe ibn Amir, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men ta'allaqa tamimatan Kush e lidh në qafën e tij hajmalien, temime. Në gjuhën arabe i thonë temime, e cila është marrë nga fjala etemme lehu, me ja plotësue nevojën. Pra hajmalia pse vendoset? Për dy shkaqe. Ose për m'u rujt pi t'keqes, Ose nëse të ka godit e keqja me largu të keqen. Kjo është nga se është e marrë pi fjalës temime. Temime e cila ta plotëson nevojën tane. Pejgamberi a.s. thot, kush vendos, lidh, temime. Hajmali, fela etemme Allahu le. Allahu mos ja plotësoft nevojën. Pejgamberi a.s. ka bo dua. Fela etemme Allahu le. Ky hadith komentohet me dy prizma, nga dy kande. Disa dijetarë kanë thonë, kjo është lajm. Pra kush lidh hajmali, Allahu s'ja plotëson nevojën. Edhe e dyta, dua, Allahu mos ja plotësoft nevojën. Hadithi kështu kuptohet, nga dy kande, ose lajm, s'ka mundësi ajo me i ba kurgja dobi, nga se Allahu s'ja plotëson dëshirën dhe nuk ja largon të keqen, edhe e dyta pejgamberi a.s. ka bo dua Allahu mos ja plotësoft dëshirën. Pra kjo është rrezikshmëria e, e hajmalijave. Wa men tealleka wadaaten, fela wada Allahu le. Dhe kush e non një wadaa. Çka wadaa? Dijetarët kanë thonë wadaa, arabët i kanë morr prej detit, Sendet çka kanë gjetë n'deti prej guralecave apo prej sendeve të cilat ju kanë dukë çuditshme atyre dhe i kanë marrë me veti duke menduar se këto kanë ndonjë lloj ndikimi sikur lloj hajmalies. Andaj pejgamberi a.s. i ka përmend dy lloje çka i kanë njoft arabt. I kanë njoft arabt ka thënë Allahu mos e qetësoft. Ata i kanë përdorur për qetësim ato. për qetësim. Pejgamberi a.s. thotë Allahu mos e qetësoft. Andaj këto janë prej llojeve të shirkut të vogël. Prej llojeve të shirkut të vogël me një kusht, nëse mendon se kjo është sebeb dhe Allahu është i cili cakton gjërat. E nëse mendon se ajo ka ndikim pa lejen e Allahut xhelle ue ala, ai është prej prej mushrikëve i cili del nga feja e Allahut xhelle ue ala dhe një transmetim tjetër ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka transmetuar e ka transmetuar Imam Ahmedi në Musnad, men ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Kush ka vendos hajmali, ai vetëm se ka bërë shirk Allahut xhelle ue ala. A vetëm se i ka bo shirk Allahut Xhelle wa Ala dhe këtu vlen me e cek hajmalijat të cilat përdoren me Kur'an. Domethonë me ixhma është se kush vendos hajmali të cilat hajmalia janë të shkruajta me tekste të paqarta apo jo me fjalët e Allahu Xhelle wa Ala apo me enigma me asi tekste të cilat s'ka mundësi kurkush me i dit pra fjalë të shejtanit dhe xhinxhive të ndryshëm kjo me ixhma është prej shirkut të vogël nëse mendon se Allahu është i cili cakton gjërat dhe nëse mendon se ajo është vetveti u ka ndikim, atëherë është shirk i madh. Mirëpo, dijetarët e kanë diskutue çka nëse këtë hajmali është shënu ajeti. Çka nëse këtë hajmali është shënue ajeti, një shumicë prej dijetarëve kanë leju këtë çështje, ngase fjala e Allahut xhelle wa ala është sifati Allahu xhelle wa ala, pra sifati Allahu çka domethonë, është prej cilësive të pandara të Allahu xhelle wa ala. Pra Allahu xhelle wa ala Kur'anin e ka fol prej tina, direkt ja ka thon Xhibrilit. Elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu me harf edhe me za ja ka tregu Xhibrilit. Dhe Xhibrili Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Muhamedi sahabeve sallallahu alaihi wasallam dhe ata neve. E nëse vendos këtë hajmali Kur'an Thashë shumica e dijetarëve e lejojnë këtë çështje pos Abdullah ibn Mes'udit. Ai e ka pa prej çështjeve të rrepta nuk nuk ban m'i përdor. Nuk ban me i përdor dhe ma e mira e të mirës është me ju largu këtyre çështjeve ngase ka mundësi me çu në një çështje ma, ma të rrezikshme andaj nuk është e mirë me i përdor edhe hajmalia të cilat kanë të vendosura Kur'an të cilat kanë të vendosura fjalët Allahu Xhelle wa Ala ngase Abdullah ibn Mes'udi i cili është prej sahabëve të dijetarëve të sahabëve, e ka ka fol fjalë të ashpra për ata të cilët vendosin hajmalia qoftë ata edhe prej, prej Kur'anit. Thotë, hoxha, ka thonë Hudhejfe, radiallahu anh, e ka pa një njeri i cili e ka vendos një Pen, në formë të hallkës, e ka lidh në dorën e tina, dhe e ka pa dhe e ka pyt, ka thonë, pse e ki vendos këtë hallkë, prej penit, ka thonë, prej etheve, kam ethe, ndoshta këto më freskojnë dhe, dhe më fladisin, ka marrë Hudhejfa, ja ka shky, ja ka shkoq, ja ka shkoq menjëherë, pa e vet, pa e vet, fekata'ahu, edhe e ka lexu fjalën Allahu Xhelle wa Ala, wa ma ju'minu ektheruhum billahi, illa wa hum mushrikun. Ja ka nxjerr hallkën edhe e ka lexu fjalën Allahu xhallahu ala dhe shumica prej njerëzve nuk e besojnë Allahun xhallahu ala vetëm se duke ba shirk. Vetëm se duke ba shirk. Dhe hoxha ka përmend prej dobive të kësaj ngjarje se sahabit e kanë lexu ndonjëherë ajetin e shirkut të madh në shirkun e vogël. Pse? Për me jau ndërpre njerëzve rrugën, se nëse ja çel derën shirkut të vogël Ata janë shumë çaste të vogla me kalu n'shirkun e madh. Shumë çaste thash, vetëm me mendu se kjo ka ndikim vetë, kalon n'shirk të madh. A shejtani sa është, sa është i kujdesshëm nëse të ka çu n'shirk të vogël, me çu edhe n'shirk të madh. Andaj Hudhejfe e ka lexu këtë fjalën Allahu xhallahu ala dhe nuk i besojnë shumica e njerëzve Allahut, vetëm se duke i bo shirk. Pra ato i besojnë Allahut, kanë besim në Allahun, po i bojnë shirk. i cili e pat në dorën e tij një hallkë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i tha? Tha me pas vdek në qket gjendje duke e pas të vesht hallkën, nuk kishe shpëtu kurr. Nuk kishe shpëtu kurr. Thotë hoxha, këtu ka argument për fjalën e sahabëve të cilët kanë thanë, shirku i vogël është mëkati ma i madh. Shirku i vogël është mëkati ma i madh, andaj Abdullah ibn Mesudi çka ka thonë? Ka thonë për mue, Abdullah ibn Mesudi, për mue ka thonë, është ma e dashur me ba be n'Allahun, m'u betu n'Allahun xhallahu ala rrejshëm, se sa m'u betue n'dikan tjetër duke e tregu të vërtetë. Ma mirë është me thonë pasha Allahun e ti duke e rrejt, se sa pasha fëmijën duke ka të vërtetën. Pse? Se shirku i vogël është ma i madh se sa mëkati. Me rrejt dhe m'u betu në Allahun, rrejshëm, çka është? Mëkat. Mëkat i madh, shumë mëkat i madh është. Mirëpo shirku i vogël është ma e madhe se kjo. Ma e madhe se kjo. Andaj këto njerëzit s'i kuptojnë. Njerëzit s'i kuptojnë, njerëzit zinanë e shofin ma të madhe se kjo. Ndërsa shirku i vogël është ma e madhe se zinaja. Ma e madhe se zinaja, mirëpo njerëzit nuk jau kap kjo mendjet e tyre. Andaj ka thënë hoxha, prej mëkateve ma të mëdha është shirku i vogël. Pra, mëkati ma i madh, i cili është zinaja, apo në disa transmetime të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mos respektimi i prindërve, ma e madhe se kjo është m'u betue apo me vendosë qësi budallallëqe duke mendue se këto të bojnë dobi apo ta largojnë një të keqe. Ti nuk e ki dit. Tash unë po ta mësoj, e nëse e ban edhe një herë, atëherë vlen qortimi. Jo, pejgamberi sa me të parën i tha, pse e ki vendos për me ndihmue? Tha me pas vdek n'këtë gjendje, kishe shkue te Allahu xhallahu ala s'kish shpëtu kurr. S'kish shpëtu kurr. Dhe kjo është rrezikshmëria e mosmësimit të meseleve të shirkut. Se njeriu ka mundsi njollosët me shirk, ai nuk e din, ai nuk e din, ai nuk e ka parasysh. Nëse kjo i ka ndodhë sahabës, çka thu dikush pas tina? Çka thu dikush pas tina? Andaj hoxha thot se kjo mesela është e madhe dhe pejgameri sallallahu aleyhi sallam nuk e ka arsjetue sahabijun. Thot mesela e katërt është ennehu la tenfa'u fil ajile. Thot ma e keqja e të keqes është se qëto sende as në dunja nuk i bojnë dobi bel tedurruhu madje ju bojnë dam. Ai e ka vendosë mi bo dobi në dunja, ajo le që s'i ban dobi në dunja, ajo i ban dam në dunja, po ma e keqja edhe dam në ahiret. dam në ahiret dhe këta e ka nxjerr nga fjala e pejgamerit sallallahu alejhi sallam la teziduke illa wahnen kjo hallka nuk ta shton pos sëmundjen hallka te e ki vendos për shërim ajo nuk ta shton tije vetëm se sëmundjen thot e pesta el inkaru bit-teglidhi ala men faale mithle dhalik thot qortimi i rrept nëse ban dikush këta Qortimi i rrep, jo për me nënçmue, po pej dashurisë çka e ki ndaj besimtarit, nëse e sheh dikan që ka ra n'kësi çështje, duhet me qortue. Me qortue mi thonë, largoje, edhe mi a tregu shkakun, shkakun sikur që ja ka përmend pejgameri a.s., kjo nuk ta shton ti vetëm se të keqen, Largoje, se kjo të banë dam tije. Andaj thotë hoxha, mi a qërtue vëretjen dhe mi a tërheq vëretjen me, me të ashpër. Thotë hoxha, mesela e gjasht, et-tasrihu bi enne men tealleka shejen ukile ilej. Thotë, kush i vendos këto sende, hajmali, hallka, çka do qofshin prej sendeve, mbështetët dhe Allahu e len të mbështetur në ta. Nëse njeriu e lidh veten me këto sende, dobësohet shpirtnisht, edhe fizikisht, edhe psikikisht. Sa që mendon diçka pa qenë, e improvizon dhe ajo ndodh. Sa që djetarët e kanë përmend, ka përmend Ibn Tejmije dhe ka përmend Muhammed ibn Salih el Uthejmin, ka thonë sa njeriu duke mendue se është i smut, smundet për, e godet smundja për njime. fillon me mendu se mos jam i smut, mos jam i smut, mos jam i smut, dhe e godet smundja. Pse? Ngase shpirti dhe mendja kanë të bojnë me fizikën. Nëse e mundon shumë mendjen, ajo kalon në fizikën, sa që djetartë të cilët studiojnë mjekësi, Kanë përmend se kanceri i cili është vrasës dhe ja merr njeriut jetën, kanë thonë shumica e kancerit është nga shtypja e mendjes e cila kalon pastaj në fizik. Pra njeriu ka një brengë të madhe dhe e man mrenda, nuk e nxjerr jashtë. Dhe kjo brengë e madhe bëhet e madhe e madhe e madhe dhe ja mundon trunin, ja mundon shpirtin, brenga fillon dhe zmadhohet dhe kjo fillon e mundon fizikën dhe kjo bëhet kancer a shikoni dhe kështu ndodh edhe me këto sende hajmalijat edhe ku ta di çka prej sendeve të cilat njerëzit i mendojnë prej sufistave se kanë mundësi me ju bo diçka dam apo dobi lidhet njeri me ata dhe mendon se si mos ta vnoj u shkatrrona si mos ta kem këta ka me mgodit diçka dhe e mundon fizika dhe ka mundësi po ndonjëherë e godet diçka prej Allahu xhele ue ala prej Allahut tebareke wa teala thot hoxha pastaj dhe e shtata është se në hadith ka ardh kush vendos hajmali ban shirk Kush vendos hajmali, ban shirk. Teksti ka ardhur i përgjithshëm, mirëpo dijetarët kanë thonë, është për qëllim shirku i vogël. Është për qëllim shirku i vogël nëse është prej anës besimtarit i cili mendon dhe beson bindshëm se gjithçka është në dorë të Allahut xhele ue ala, mirëpo këta e ka marrë sebeb, ndërsa Allahu s'e ka caktuar sebeb, atëherë ai ban shirk të vogël, nuk quhet mushrik dhe as nuk ka dalë nga feja e Allahut xhele ue ala, mirëpo është në një rrezik Të madh. Pastaj ka thënë hoxha e teta është se nuk lejohet me le, mi lidh penjt as për ethe, sikur se i ka lidh ai Hudhaifa që e ka pa atë njeriun i cili ka lidh pe për me ja largue ethet e nanta është ajetin të cilin ja ka lexu Hudhaifa ka qenë ajeti i cili fol për shirkun e madh. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Allahu ka thënë, dhe shumica e njerëzve nuk e besojnë Allahun xhele ue ala vetëm se çka, vetëm se duke i bo shirk. E besojnë Allahun, mirëpo i bojnë shirk. Pra, njeriu mund me i besu Allahut dhe me i pas shumë prej bazave të imanit Wa la in saeltahum men khalaka samawati wal ard la yaqulun Allah Allahu ka thënë nëse i pyet njerëzit Pra a nuk mendoni masi e pranoni se Allahu është krijuesi i vetëm i juve, si ka mundësi me i bo shirk Allahut? Pra njeriu duhet me qenë i kujdesshëm dhe me i kushtu vëmendje kësaj mesele. Ngase pejgamberi a.s. e ka qortu me vdek në këtë gjendje nuk shpëton. Pa marr parasysh a e di ja nuk e di. Se e ke pas mundësien me ditë. E ke pas mundësien me ditë. Andaj thot hoxha, lejohet me i lexue ajetet e shirkut të madh Qëta senet prej detit që i kanë morë për me i rujt prej synit. Prej synit të keq. Pra njerëzit çka, çka i friksohen kur kanë bukuri apo kur kanë ndonjë punë të mirë, friksohen se mos p'ja prish dikush. Mos p'e merr mësysh. Arabt i kanë përdor senet e vjetra dhe i kanë lidh për me u qetsu edhe me u rujt nga këto sende, thotë hoxha, kjo është prej shkaqeve të cilat ata kanë mendue se kjo i run prej prej të këqijave ndërsa kjo është prej shirkut. Kjo është prej shirkut. Dhe gjitha këtu, gjithashtu këtu vlen rregulli gjithmonë mbaje men këtë rregull çdo sebeb çka s'e ka caktu Allahu. E para është, nëse mendon se Allahu ka n'dorë, n'mënyrë absolute, kjo është shkak, kjo është shirk i vogël, ndërsa mushrikët e Mekës janë kon mushrikë të mëdhoj se ata kanë thonë kjo ndikon vetvetiu. Kjo ndikon vetvetiu dhe kjo del nga feja e Allahut xhelle xhelle ve ala, thotë hoxha meselja e 19 është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë dua për ata i cili ka lidh hajmali apo qëto wedaa prej detit, prej sendeve të vjetra që i kanë përdorë për m'u rujt prej synit, kanë thonë pejgamberi a.s. ka bo dua Allahu mos ta plotësoftë. Nëse e ki vendosë për m'u rujt prej të keqes, Allahu mos të rujt prej të keqes. Nëse ke vendosë me ta plotësu Allahu një të mirë, Allahu mos ta plotësoftë një të mirë. Pse? Se nuk ka mundësi me kërku diçka prej Allahut xhelle ve ala duke i bo shirk Allahut xhelle ve ala. Andaj ne të lutemi direkt, s'ka nevojë për ndërmjetsa. Andaj thotë, hoxha, meselja e njëmdhet, lejohet m'u lut, nëse për ata i cili ka vendos hajmalia dhe kësi gjana me thonë, Allahu mos ta plotësoftë tyje, këta çka për ti e ki vendos për qatë çështje, për m'u rujt prej të keqes, apo për me plotësu një të mirë, lejohet me i thonë, Allahu mos ta plotësoftë, për me i tregu se kjo s'ka kurrgjo dobi tek ai, po dijetarët e kanë përjashtue, kanë thonë, Nuk është e mirë me i thonë dikujna i cili nuk i kupton sendet, apo është i ri në Islam, atij nuk ban me i thonë kështu se ka mundësi neveritet dhe ftofet dhe largohet prej prej besimit dhe akides së pastër, po mirret me të mirë i shpjegohet çështja se kjo nuk është prej fesë s'Allahut xhelle ve ala dhe kjo s'ban dobi se Allahu xhelle ve ala i ka çështjet në dorë, kjo domethënë kjo varet prej gjendjes së njeriut, nëse është person i cili ka në fe stazh dhe të kalume, atëherë lejohet me qërtu pak ma ashpër, nga se nuk lejohet prej tina me u shfaq ndonjë vepër e tillë, lusim Allahun xhelle ve ala, që mos na mundësoje me ra n'ndonjë vepër të tillë, e cila është shirk, ndërsa na nuk e dina, lusim Allahun tebareke ve teala, që të na jape kuptimin e fejës siç ua ka mësue fejen sahabeve të pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, hoxha n'vazhdim ka përmend shumë prej meseleve të shirkut, dhe kufrit, të cilat njerëz nuk i dinë se janë prej shirkut apo janë prej kufrit, të cilat janë të vogla dhe janë të fshehta, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej haditheve se shirku në umetin tem, shirku i vogël, është i fshehur sikur ai krimi nën gurin e zi në natën e zezë. Krimi i zi, guri i zi nën gur natën e zezë. Kush e shef? Kush e shef? E shef vetëm se ai çka i ka dhënë Allahu xhallahu ala dur, nur. Dritë prej Allahu xhallahu ala nur. Andaj Allahu ka thënë, kush Allahu xhallahu ala nuk i ka dhënë dritë, nuk ka mundësi me gjetë dritë. Andaj drita është në mësimin e fesë së Allahu xhallahu ala, në mësimin e Kur'anit Allahu xhallahu ala, në mësimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në lutjen e Allahut sinqerisht, siç ka thënë Selefi, Ka me ardhë një kohë, kur nuk shpëton në atë kohë, askush pos ai i cili e lut Allahun sikur ai i cili e lut Allahun kur është duke u fundos në midis të detit. Qysh e lut ai çka është tu u fundos Allahun xhallahu ala? Paramendoja sinceritetin e tina. Paramendoja sinceritetin personi çka është tu u fundos në det. S'krahasohet sinceriteti i tij dhe dëshira për me shpëtue Ashtu janë disa kohëra, edhe koha jonë është e sotshme, ashtu ngase tufani i të keqes ka mundësi me të përbije ngase ti dhe ti nuk, nuk e din. Lusim Allahun xhallahu ala që të na jepe prej sinceritetit dhe diturisë wa sallillahumme ala nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi exhmain